บุ๊กทูสิบ десять, десять, เมื่อวาน วันนี้ พรุ่งนี้ вчера, сегодня, завтра. вчера, сегодня, завтра. เมื่อวานเป็นวันเสาร์ Вчера была суббота. Вчера была суббота. เมื่อวานดิฉันไปดูหนัง Вчера я был в кино. Вчера я была в кино. หนังน่าสนใจ ภาพยนตร์น่าสนใจ Фильм был интересный. Фильм был интересный. วันนี้เป็นวันอาทิตย์ Сегодня воскресенье. Сегодня воскресенье. วันนี้ดิฉันไม่ทำงาน Сегодня я не работаю. Сегодня я не работаю. ดิฉันอยู่บ้าน Я останусь дома. Я останусь дома. พรุ่งนี้เป็นวันจันทร์ Завтра понедельник. Завтра понедельник. พรุ่งนี้ดิฉันไปทำงานอีก Завтра я снова работаю. Завтра я снова работаю. ดิฉันทำงานที่สำนักงาน Я работаю в офисе. Я работаю в офисе. คนนั้นคือใคร Кто это? Кто это? คนนั้นคือปีเตอร์ Это Петер. Это Петер. ปีเตอร์เป็นนักศึกษา Петер – студент. Петер – студент. คนนั้นคือใคร Кто это? Кто это? คนนั้นคือมาธา Это Марта. Это Марта. มาธาเป็นเลขานุการ Марта – секретарь. Марта – секретарь. ปีเตอร์และมาธาเป็นเพื่อนกัน Петер и Марта – друзья.